докінчивши читання, сказала Оксана. І самий молитовник, і геніальний фальсифікатор Сулакадзев, і наш учений Макаренко. Але я не можу збагнути, де молитовник справжній, а де підробка, і чи взагалі існує аутентик, і як це потрапило до рук Ангеліни Валер'янівни? Я перевірив. Це точна копія фальсифікату Сулакадзева. Остаточний висновок можна зробити після ізотопного аналізу, хоча видно і неозброєним оком, що пергамен сучасної роботи надто грубий, негнучкий, немає потрібної еластичності. Де зроблено копію, чи за океаном, чи самим Сулакадзевим, теж покаже аналіз. А як його дістала Ангеліна, сам дивуюся. Я не міг виховати в ній таких організаторських талантів, бо сам абсолютно не володію ними. Мабуть, це в Ангеліни від її матері. Ви ніколи не згадували про матір Ангеліни Валер'янівни, обережно зауважила Оксана. Даруйте, коли я вторгаюся у ваші родинні таємниці. Але ви самі? Та які там таємниці? Які таємниці? Всі знають, що мати Ангеліноньки була відьма. Відьма? Звичайна київська відьма. А я, мов пушкінський гусар, зрозумів це лише тоді, як вона вилетіла з вікна пологового будинку на мітлі, взятій з обкладинки журналу Перець. На мітлі з перця? Валер'яне Костьовичу, я не вірю почутому. Ви і містика. Абсолютно ніякої містики. Поїдьте до редакції перця. Там у них є редакційний музейчик, а в ньому примірник журналу без мітли на обкладинці. І ви кажете, вона полетіла і лишила щойно народжену Ангеліну? Коли б тільки це, то але я вмовкаю. Далі починається таємниця, що належить уже не мені, а тільки Ангеліні тяжка, болісна, трагічна таємниця. Не будемо про це більше. Я і так замучила вас сьогодні, професоре, підвелася Оксана. Моєї справжньої муки ніхто не знає і не може знати, тихо промовив Богораз, бо ця мука перевищує всі людські виміри і людські можливості. Оксана поцілувала професора в чоло. Вона жаліла його. Їй хотілося з належною шанобою поставитися до його таємниці. Їй треба було зупинитися перед тим, що заборонено, і на землі, і на небі. Але ж для слідства не повинно бути ніяких таємниць. Вони для нього просто не існують. Ангельська плоть. У цивілізованій країні людина має право на особисті таємниці. Але саме цивілізована держава має доволі розгалоджену систему для цивілізованих порушень цього права. Скажімо, ніхто не вживає такого вульгарного терміну, як підслуховування телефонних розмов, а кажуть, зняття інформації з каналів зв'язку. Ніякими інструкціями не передбачене міліцейське мордобиття яке ще Солодков щедрін глузливо називав аплодисментами. Мова може йти хіба що про застосування засобів фізичного впливу. Не дозволяється стеження за громадянином від дня його народження до могили. Зате при потребі можна здійснити так зване відстеження, тобто поглянути крізь збільшуване скло на якийсь відрізок вашого життя або й на все те життя від самих його початків. В делікатних випадках конче потрібна санкція прокурора. Та саме в делікатних випадках прокурор і не хоче давати санкції. Коли хтось хоче зламати собі шию, то хай це робить слідчі. Прокурор Пух був типовим прокурором у типових обставинах. Колись він жив за принципом партія накаже, дамо санкції, хоч і проти Господа Бога. Але тепер.